1130 Դեկտեմբերի 12-ից ի վեր շրջափակումով պայմանավորված բուժամիջոցների անբավարարության պատճառով չեղարկվել է ուղիղ այդքան պլանավորված վիրահատություն։ Հանրապետական բժշկական կենտրոնի առաջին բուժօգնության բաժանմունքի վարիչ Գրիգորի Առուստամյանը նշում է, որ վիրահատությունների չափավոր վերսկսման հարցը մշտապես քննարկվել է, սակայն հաշվի առնելով այն, որ Արցախում մշտապես առկա է պատերազմական վտանգը, բուժամիջոցների ըստ հնարավորին խնայողությունը եւս շատ կարեւոր էր։ Երկար ժամանակ քննարկումներ արվել են նաև վերսկսվելու վերաբերյալ, բայց հավանային դեպս ձեռնպահ ենք մնում վերսկսվելուց, որովհետև չգիտենք մեզ ինչ է սպասվում, քանի որ հաստատի գիտենք, որ Արցախում պատերազմը դեռ չի ավարտվել եւ ցանկացած բահի կարող է մեծ քանակով բժշկական յութատեխնիկական միջոցների անհրաժեշտություն։ Եվ վերջվերջո քննարկումներով եւ առողջապահության նախարարության ուտուցությամբ վերսկսել են պլանային իրահատությունները եւ հիվանդների հոսպիտալությունները բայց ելի որոշակի սահմանափակումներով, որ เป զի անհրաժեշտության դեպքում եւ կարողանան շուտ հիվանդներին դուրս գրել հիվանդանոցից եւ անհրաժեշտության դեպքում նորից մեր ունեցած պաշարները բավարարեն արտակարգ իրավիճակներում ժողովրդություն ցուցաբերելու համար։ Հանրապետական բժշկական կենտրոնի բժիշկ Միզաբան Մարատ Հարությունյանը նշում է, որ բուժամիջոցների սղության պատճառով վերապլանավորվում են նաև արդեն իսկ պլանավորված վիրահատությունները, նախապատվությունը տալով առավել առաջնահերթ բուժառուներին։ Պլանավորած հիվանդների եւս մի անգամ ենք պլանավորում, որտեղ այս պլանավորած հիվանդների մեջ էլ կա առաջնահերթություն որ այս կոնտինգենտը եւ տարիքով մեծ են, եւ ունեն շաքարային դիաբետ, եւ բարձությունների զարգացման ռիսկը իրենց մոտ ավելի բարձր է, եւ այդ պլանավորած հիվանդներին եւս մի անգամ պլանավորելով մենք մեջներից անում ենք ավելի հրատապություն ունեցողներին եւ առաջնահերթությունը տալիս են բնականաբար իրենց։ Թեև պլանային վիրահատություններն ինչ-որ չափով վերսկսվել են, սակայն դրանք իրականացվում են փոքր ծավալներով, իսկ այն բուժառուները, ում օգնություն ցուցաբերելու համար անհրաժեշտ բժշկական սարքավորումներ եւ հետազոտությունների իրականացման հնարավորություններ չկան, կշարունակեն ուղարկվել Հայաստանի այլ բժշկական հաստատություններ՝ Կարմիր խաչի միջնորդությամբ։ Դավիթ Եղիազարյան, Արցախ լրատվական։